Tractatus trigesimus sextus, item alius de Epifania. Dies dilectissimi, quo primum gentibus salvator mundi Christus apparuit, sacro nobis honore venerandus est illa hodie cordibus nostris concipiendos in Gaudia quae in trium magorum fuere pectoribus quando regem celi et terre signo et ductu novi sideris incitati quem crediderant promissum adoravere conspicuum. Neque enem ita ille emensus est dies, ut virtus operis quae tunc est revelata transierit, ni hilque ad nos, nisi rei geste fama pervenerit quam fides susciperet et memoria celebraret cum multiplicato munere dei etiam nostra quotidie experiantur tempora quid quid illa habuere primordiam vis ergo narratio evangelici lectionis illos proprie recense a dies in quibus tres viri quos nec prophetica predicatio docuarat, nec testificatio legis instruxerat ad cognoscendum deum a remotissima orientis parte venerunt hoc idem tamen et manifestius nunc et copiosius fieri in omnium vocatorum illuminatione perspicimus quoniam in pletur prophetia Isaiae dicentes revelave Dominus brachium suum sanctum in conspectu omnium gentium et videbunt omnes gentes terrae salutem quae ad domino nostro est et iterum quibus non est annunciatum de eo videbunt et qui non audierunt intelligent unde cum homines mundane sapientiae deditos et a Jesu Christi confessione longinquos de profundo sui errores educi et ad cognitionem veri luminis cernimus advocari divine sine dubio gratiae splendor operator quid quid in tenebrosis cordibus nove lucis apparet de eustem stellae radius micat ut mentes quas suo fulgore contigerit et miraculum oveat et ad dominum adorandum eundo perducat si autem solicito intellectu velimus a speciere, quo modo etiam triplex illa species munerum, ab omnibus, qui ad Christum gressu fidei veniunt offeratur, non e in cordibus recte credentium, e adem celebratur oblatio, aurum enim de tesauro animi sui promet qui Christum regem universitatis agnoscit miram offert qui unigenitum Dei credit veram sibi homines unisse naturam et quodam eum ture veneratur et quodam eum ture veneratur qui in nullo ipsum paterne majestatis imparem confitetur. His comparationi vos delectissimi prudenter inspectis. Invenimus etiam Herodes non dea se personam, cuius ipse diabolus, sicut tunc fuit occultus incendor, Et non quoque est in defessus imitator. Cruciator in invocatione omnium gentium. Et quotidiana potestatis suae destructione torquetur. Dolens ubique se deseri. Et verum regem in locis omnibus adorari parar fraudes, fingit consensiones, e rumpit in cedes, et ur reliquies eorum, quos ad hoc fallit, utatur, invidia uritur in Judaeis, simulatione insidiatur in hereticis, simitiam accenditur in paganes. Videt enim in superabile messe potentiam regis eterni, cuius mors vim ipsius mortis extinsedit, et ideo totam nocendi artem in eos, qui vero regi famulam tur armavit. Alios per inflationem scientiae legalis obdurans. Alios per false fidei commenta de pravans. Alios vero, in furorem persecutionis instigans. Sed hanc erodis istius rabiem, ile vincit, et destruit, qui etiam parvulos martiri gloria coronavit. Et fidelibus suis tam in victam indidit caritatem, ut apostoli verbis audiant dicere, quis nos separabit a caritate Christi? Tribulatio, an angustia, an persecutio, an fames, an nuditas, an periculum, an gladius, an gladius, Sicut scriptum est, quia propter te mortificamur tota die, estimati sumus sicut oves occisiones, sed in his omnibus superamus, propter eum qui dilexit nos. Hanc fortitudinem dilectissimi non illis tantum temporibus necessariam fuisse credimus, quibus reges mundi et omnes saeculi potestates cruenta impietate in dei populum se viebant cum ad maximam pertinere gloriam suam ducerent si christianum de terris nomen offerent nescientes ecclesiam dei per furorem suae crudelitatis augeri quoniam in supplicius et mortibus beatorum martyrum qui putabantur minui numero multiplicabantur exemplo denique tantum fidei nostre conturet impugnatio persequentium ut nihil magis ornet regium principatum, quam quod domini mundi membra sunt Christi. Nec tam gloriantur quod in imperio geniti, quam gaudent quod in baptismate sunt reinati sed quia tempestas priorum turbinum conquievit, ne durum cessantibus praelius, quedam videtur aridere tranquillitas, vigilanter cavenda sunt illa discrimina, quede ozio ipsius pacis oriuntur, adversarius enim, qui in apertis persecutionibus inefficax fuit tecta nocendi arte de sevit, ut quos non perculit impetu ad flexiones lapsu deiciat voluptatis videns ite quae sibi resistere principum fidem et unius deitatis inseparabilem trinitatem non signius in palatiis quam in ecclesias adorari interdictam dolet christianis sanguinis fusionem et quorum obtineri non potest mortem impetit mores terrorem proscriptionum in avaritiae mutat incendium et quos damnis non fregit cupiditate corrompet malignitas enim longo usu propriae imbuta nequitiae non deposuit odium sed vertit ingenium quo sibi mentes fidelium blandius subdat inflammat concupiscentiis quos non potes vexare tormentis seret discordias accendit iras incitat linguas et ne ab in licitis dolis cautiora corda se revotent consumandorum scelerum ingerit facultates quia illi totius fraudis hic fructus est ut qui immolatione peccatum et turis incensione non colitur qui bus libet ei criminibus serviatur habet igitur dilectis in pax nostra pericula sua et frustra de fidei libertate securi sunt qui viziorum desiderius non resistunt cor hominum de operum ostenditur qualitate et et formas mensium species detigit actionum. Nam sunt quidam, sigut aed apostolus, qui deum profitentus escire, factis autem negant. Vere enim, reatus negationis incuritur, quando bonum quod in sono vocis auditur, in conscientia non abetur. Fragilitas quidem conditiones humanae facile in delicta prolabitur, et quia nullum sine delectatione peccatum est, cito ad quiescitur deceptorie voluptati. Sed a carnalibus desiderius recuratur, ad spiritale presidium et mens habens notitiam domini sui a consilius se male suadi hostis avertat procedili patientia dei nec idio delinquendi pertinacia nutriatur quia vindicta defertur non sit peccator de impunitate securus quia si tempus penitentiae amiserit locum indulgentiae non habebit dicente profeta quia non est in morte qui memor sit tui in inferno autem quis confitebitur tibi qui autem sibi correctionis reparationem experitur esse difficinem confugiat ad auxiliantes clemensiam Dei et vincula male consuetudinis ab illo poscat ab rumpi qui alibat omnes qui corunt et erigit omnes elisos non erit vacua confitendis oratio. Quonia misericors Deus, voluntatem timensium se faciet, et David quod petitur, qui dedit unde peteretur per Dominum nostrum Iesum Christum, vivendem et regnantem com et Spiritus Santo, in saecula saeculorum amen